Bi borda altxatuko dituzte, xarako lizarrietako lepoko aparkalekoan, orientazio maina ere gehituko, hortik hiru ibilbide abiatuko dira. Proiektua erritarrer orkestu berri die Euskal Elkargoak, orain bere eskumenetan baita, eta horren osatzeko, hiru tailer parte hartzaile izan ziren aintzinetik, horiek segitu dituen Teres Saratagari, galdegin diogun, nola joan diren gogo eta horiek. Gombidatuak izan dira, xaratajak, xarako elkarteak, kanpoko elkarteak ere, xorien eh, uh, elkarteak, ba, dira bi elkarte xorienak, LPO eta JIF, gero iztariak ere, laborariak ere, turismo bulegoan, nik egiten dut lan eh, turismo bulegoan ero eh, proiektu ba, horretan hartzeko, parte, gero uh, laguneko presona bat ere gombidatua zen, afen, izan dende gombidatua izan da. Aldiero ginen uh, ogoi bat presuna lan hori egiteko. Gizarrietatik beraz hiru ibilbide izanen dira bat irudimenezko sendra artistikoa, laburra haurentzat, koldo amestoien ipuinak entzuten alko dira, sei borna ezberdinetan, beste biak aurkesten dauzkigu teresek. Bertze bat izanen da gehiago uh, ofizioarekin, zer ofizio egiten zen gain hartan eran nahi baitu uh, oian gintza. Oianak behatzi urte eta ikatzen zen egiten zen, mehategiak egiten zen, eta gero ekatz hori erabiltzen zen etxetan berotzeko edo eh, saltzen zen hotelei, edo eskolei, e, eta berzi bilaldia, luziagoa hori, eta pixkat uh, elduen dako edo, ez estipien dako. Da gehiago iziei buruz. Obrak primaderan hasi berlita izke, buru ilian izi sasoina intzin bururatzeko, telefono mugiko rentzat, aplikazio bat ere sortuko dute, lizarri eta avantur izenekoa.